Book 2 45 კინოში კინოში ჩვენ კინოში წასვლა გვინდა ჩვენ კინოში წასვლა გვინდა დღეს კარგი ფილმი გადის დღეს კარგი ფილმი გადის ეს სულ ახალი ფილმია. ეს ახალი ფილმია. სად არის სალარო? სად არის სალარო? არის კიდევ თავისუფალი ადგილები? არის კიდევ თავისუფალი ადგილები? რა ღირს ბილეთები? რა ღირს ბილეთები? როდის იწყება წარმოდგენა? როდის იწყება წარმოდგენა? რამდენ ხანს გრძელდება ფილმი? რამდენ ხანს გრძელდება ფილმი? შეიძლება ბილეთების დაჯავშნა? შეიძლება ბილეთების დაჯავშნა? უკან ჯდომა მინდა. უკან ჯდომა მინდა. წინ ჯდომა მინდა. წინ ჯდომა მინდა. შუაში ჯდომა მინდა. შუაში ჯდომა მინდა. ფილმი საინტერესო იყო. ფილმი საინტერესო იყო. ფილმი არ იყო მოსაწყენი. ფილმი არ იყო მოსაწყენი. მაგრამ ციგნი ფილმს სჯობდა. მაგრამ ციგნი ფილმს სჯობდა. როგორი იყო მუსიკა? როგორი იყო მუსიკა? როგორები იყვნენ მსახიობები? როგორები იყვნენ მსახიობები? იყო ტიტრები ინგლისურ ენაზე? იყო ტიტრები ინგლისურ ენაზე? ციგნების შეკვეთა და უახლესი ვერსიების ჩამოწერა შესაძლებელია შემდეგ ინტერნეტ მისამართზე: www.book2.de